Die Israëlieten het uit die woestijn weggetrek. Die Heere het elke keer vir hulle gewys waarin hulle moes gaan. So het hulle by Rafidim uitgekom en daar kamp opgeslaan. Daar was echter niet vir hulle water om te drinken. nie. Die volk het met Mooses aan die strij geraak. Hulle wou jy hy moes sorg dat daar genoeg water is vir hulle om te drink. Mooses het vir hulle gesê, Waarom kom staan jullie nou met mij in risie maak? Hoe komt daar jullie die Heere so uit? Die volk het so doors geword dat hulle Mooses begin verwijt het, Jy het ons en ons kinders en ons vee uit Egypte laat wegtrek, zodat ons hier in die woestijn van doors kan doodgaan. Mooses het bij die Heere hulp gaan vraag, Heere, wat kan ik met hierdie volk doen? Hulle gaan mij met klippe doodgaan. Die Heere sê toe vir hom, vat diezelfde kierie waarmee jy op die Nijl geslaan het. Vat ook een paar van die leiers van Israël samen met jou. Loop saam met hulle voor die volk uit naar die rots waar ek vir jou staan en wacht by oor het. Slaan met jou kierie op die rots, daar sal water uit die rots kom vir die volk om te drink. Terwijl die leiers staan en kyk, het Mooses op die rots geslaan. Daar het water uitgekom, hy het die plek Masa, dit beteken, uitaard, en Meriba, dit beteken, Risi, gedoop. Die Israëlieten het daar met om Risi gemaakt. Hulle het die Heere sy geduld beproef toe hulle gevra het, is die Heere nog bij ons of het hy al lang al wegraak? Die Amalite het by Rafidum ten die Israelite kom oorlog maak. Mooses het vir Hoosja gesê, kies vir jou die manne uit met wie jy ten die Amalite kan gaan veg. Ek sal morgen boe op die kopie gaan staan, ek sal die kere wat God voor mij gegee het in my hand hou. Joshua het die manne gevat en die geveg met die Amalite gaan begin. Mooses, Aaron en Leer het in die kopie uitgeklim en boe op gaan staan. Zolang as wat Mooses sy hand in die lucht gehou het, het Israel die oorhand gehad. Die oomblik as hy sy hand laat sak het om te rus, zwaai die geveg om en begin Amalek ween. Mooses sy hand het naderhand moeg geword. Hulle het om toe op een klip laat sit. Aaron en Leer het weerskante van hom gaan staan en sy hande in die lucht gehou so kon sy hande in die lucht bly totdat die zon die dag ondergegaan het. Joshua het die Amalite door die dag heeltemaal verslaan. Die Heere het vir Mooses gesê, Je moet al hierdie dingen wat gebeur het, in een boek neerskryf. Je moet het ook voor Joshua op die hart druk dat ik gemaakt het dat niemand op orde ooit weer aan die Amalite zal denken. nie. Mooses het by daar die plek een hoop klippe laat pak as een gedenkteken vir hierdie gebeure. Hy het dit genoemd, die Heere is mijn vlag. Hij het gesê, die Heere se vlag moet hoog in die wind waai. Die Heere veg elke keer in die Amalite.